And it goes a little something like this. <laughs> Good boy. Keep doing that. Can you confirm you understood that message? Mobility. Absolutely fantastic. Mobility. poštovani, dobrodošli dragi slušalci i dobrodošli ponovo na talase NXS Radio Podcast. Posle male kraće pauze, evo nas ponovo, nastavljamo sa našim emisijama, kao što ste navikli. Prošlo je neko vreme, nije bilo toliko korisnih savjeta i sveta automobilizma, kao što znate Mobility je posvećen isključivo automobilizmu i ako nas niste slušali do sada, Uglavnom se baziramo na nekim korisnim savjetima i nekim stvarima koje nisu klasične u svim ostalim emisijama koje se bave automobilizmom. Danas smo pripremili nekoliko zanimljivih, nadamo se zanimljivih tekstova, pa da krenemo. krećemo sa našim prvim tekstom za danas, nešto što većina nas, našta većina nas ne obraća možda dovoljno pažnje, a u pitanju je ivičnjak. Koliko je zapravo opasan ivičnjak? Parkiranje u gradskim uslovima ponekad može da bude posebno frustrirajuće. Međutim, postoje stvari na koje ni ne stignemo da mislimo kada ugledamo slobodno parking mesto – na primjer u centru grada, a jedna od njih su višnjaci Šta se dešava pri čestom kontaktu sa oštrom, oštrim i visokim ivičnjacima? Vozite gradom, vidite slobodno mesto, u tom momentu krenete da se parkirate, dajete žmigavac, naravno u tom momentu iza vas vozač počinje da trubi, maše rukama da se sklonite, ubrzano krećete da bi se sklonilo ka trotoaru, ali nemate dovoljno mjesta za manevrisanje, malo je viši ivičnjak naravno i udarate napred ili naglo sjelazite. To su u gradskim gužvama svima dešava ne svaki dan. Redko ko u takvim trenucima pomišlja na svoju bezbednost, koja u ostalom i zavisi od stanja sašije, e, šasije i točkova. Visoki ivičnjaci prvo uništavaju pneumatike, i ako vam se na prvi pogled učini da je guma naravno u redu, opasnost je zapravo krije unutra. Čelične žice, odnosno žičana ojačanja, unutar same gume, tako mogu da se iskrive ili čak puknu. Pri velikim brzinama guma se giba što izaziva njeno grenje, što je uobičajena pojava. Međutim, kada se tako zagranom gumom naletite na oštar i visok ivičnjak, usled pucanja žice unutar nje formira se takozvani klobuh. Ovo oštećenje na gumi je idealan preduslov da ona pukne, da ne kažemo eksplodira u naravno nekom najgorem mogućem trenutku. Kad udarimo u visok ivičnjak, tada i volan i sistem oslanja također trpe. Spone se krive, a zglobovi mogu da puknu, što znači da se sve ovo desilo jer je iskrivljen volan, zbog čega morate da ga držite na nalevo ili na desno kako biste išli pravo. Još jedan od simptoma je i kada automobil vuče u jednu stranu. Dakle, osim što morate da popravljate, odnosno menjate delove oslanjanja, dodajte tome i praktično obavezno centriranje trapa. Koji bi bio zaključak? Ivičnjaci lako mogu da unište gume i felne. Najveći problem u ovim situacijama je taj što vozači misle da se oštećenje ne vidi golim okom i da ga u stvari nema. Ukoliko bilo šta posumnjate, odmah idite kod vulkanizera na pregled, a najbolji lek naravno je izbegavajte koliko god je to moguće visoke i oštre ivičnjake i polako se parkirajte. Prelazimo na naš e, drugi tekst On je vezan za elektronsku kontrolu stabilnosti ili ESP. Ako ima naravno vas koji ne znate šta je ESP ili možda znate šta je, ali vam nije baš najjasnije. ESP je znači skraćenica od elektronska kontrola stabilnosti. To je u stvari kompjuterizovani sistem aktivne bezbednosti koji u ogromnoj meri čuva glavu vozačima koji se malo zanesu tokom vožnje. I naravno ima veliku ulogu na klizavom kolovozu. Glavna funkcija ESP-a Sistem je poznat i po drugim imenima, skraćenicima ESC, Electronic Stability Control, na primjer DSC, Dynamic Stability Control, a glavni zadatak sistema je da poveća stabilnost i upravljivost automobila otkrivanjem i sprečavanjem gubitka kontakta između točkova i podloge. Kada sistem detektuje da vozač gubi kontrolu nad upravljanjem, automatski koči da bi automobil išao tamo gdje vozač želi. ESP ne koči na svim točkovima istovremeno, nego se kočiona sila primjenjuje na točkove, što je jako važno, primenjuje se znači na točkove, nezavisno jedan od drugog. Gubitak stabilnosti. ESP ima težak zadatak da se izbori sa dva velika problema, pod upravljanjem i preupravljanjem. Pod upravljanje situacije u kojoj vozač okreće volan u stranu, ali automobil nastavlja da se kreće pravo ili skreće nedovoljno. Može se posmatrati kao gubitak stabilnosti prednjeg kraja auta. A preupravljanje se javlja kada vozač naglo okrene volan, automobil skrene, ali zadnji kraj se previše zanese i gubi kontakt sa podlogom. Osnovni princip rada ESP-a čine tri senzora. Senzor brzine na svakom točku, senzor položaja volana i senzor rotacije vozila oko svoje vertikalne ose naravno. Na osnovu signala ovih senzora računar određuje način i intenzitet intervencije sistema. Senzor na volanu javlja računaru kud vozač pokušava da usmeri auto. Senzor rotacije vozila šalje signal pod kojim je uglom okrenut automobil u odnosu na vertikalnu osu. Ako vozač pokušavajući da oštro skrene ili izbjegne neku prepreku, okrene volan na primjer u levu stranu, a auto nastavi da ide pravo, računar će za tren zakočiti zadnji levi točak, a auto se oko zakočenog točka rotira i okreće u željenom smeru, vraćajući vozaču kontrolu nad vozilom. Nakon što je krenuo, vozač želi da ispravi auto, ali davanjem kontre može se desiti da zadnji kraj auta se zanese i u tom slučaju e SP će zakočiti prednji levi točak i održati pravac kretanja. Veoma zgodna stvar. Elektronska kontrola stabilnosti se praktično od 2012. godine je obavezan deo opreme svih novih modela automobila koji se prodaju u EU, a i šire. A stari modeli bez ovih sistema će kao i novi moći da se prodaju do kraja 2000. 2013. godine. Prelazimo na naš sljedeći tekst koji vjerojatno ste također čuli, dosta se pričalo o tome među vozačima, a to je potrošnja goriva pri motornjem kočinju. Vjerojatno znate naravno da je vožnja u neutralnom stepenu prenosa u leru krajnje nebezbedna. Ali verovatno ne znate da korišćenjem motornog kočenja trošite manje goriva nego kada vozite u leru. Što znači? Ta potrošnja goriva kada koristite motornu e, kočnicu je praktično ravna nuli. Kada je menjač u brzini, a gas pušten, gorivo se ne troši. Ovo se odnosi na sve automobile novije generacije proizvedene na primjer u zadnjih deseta godina odnosno na sve automobile koji imaju elektronsku kontrolu ubrizgavanja goriva, bez obzira na vrstu goriva, da li benzin ili diesel. Prilikom puštanja papučice gasa, računar koji kontroliše ubrizgavanje goriva zatvara dovod goriva u motor. Menjač povezuje motor i točkove na sljedeći način. U vožnji rad motora se prenosi na lamelu, a sa nje snaga preko minjača dospeva na točkove. Kada koristimo motorno kočenje, situacija je obrnuta. Motor se ne pogoni gorivom, nego se inercija okretanja točkova prenosi na motor preko menjača i lamela, što omogućava da motor radi bez goriva, već pogonjen točkovima koji se svakako kreću po inerciji. Za radliku od motornog kočenja, kada je menjač u leru, motor se pokloni Tada je potrošnja svakako mala, ali ipak postoji, jer ova potrošnja se meri na sat i u proseku iznosi od 0,8 do 1,2 litera na sat. Kada motor radi, on pokreće drugi uređaj, alternator, kompresor, na primjer klime, ako imate pumpa za vodu. Svaki od ovih uređaja odnosi deo snage motora i tako svakako utiče na potrošnju. Poznato je, na primjer, da klima uređaji povećavaju potrošnju za nekih 1 do 1,5 litar na 100 pređenih kilometara. Pošto smo zaključili da se prilikom motornog kočenja ne troši gorivo, možemo zaključiti da se tada praktično hladimo besplatno. Veoma zanimljivo ukoliko naravno već to niste znali. prelazimo na kraju, naš posljednji tekst se odnosi na 10 savjeta za bezbedan put. Ako krećete negdje na odmor, znamo da je avgust, ali ukoliko krećete na odmor ili bilo kad u budućnosti budete išli, svakako ovi savjeti, da kažem ovi savjeti su savjeti stručnjaka, znači ljudi koji se bave ovim stvarima, pa pretpostavljam da mogu biti korisni ukoliko niste razmišljali na ovakav način. Odnosi se na period od dve nedelje pre putovanja pre polaska stvari. Znači 14 dana pred put potrebna je provera automobila. Najbolje je da vozilo prekontrolišete u servisu ako državate ovlašćenom ili kod vašeg majstora. Ukoliko vam se bliže redovan servis možete kontrolu svakako obaviti i neposredno pred put. Ukoliko ne, obavezno provera ulja, kočnica, guma, a neke stvari naravno možete i sami to dobaviti. 12 dana pred put pozabavite se papirima naročito ako putujete negde u inostranstvo. Znači, vozačka saobraćajna polisa osiguranja, lična karta, pasoš, naravno, zeleni karton, ako prolazite kroz države gdje je ovaj dokument i dalje neophodan, kao što su Makedonija ili Bosna. Skenirajte dokumenta i takva e, slike sačuvajte na vašem e-mail nalogu za svaki slučaj. Znači, u elektronskom obliku. Jako važno, jako praktično. 10 dana pred put, ažurirajte navigaciju ukoliko je e, koristite bilo na kao poseban uređaj ili na mobilnom telefonu jer je navigacija postala maltene neophodno sredstvo za nalaženje u inostranstvu. Zamisli situaciju da lutate nekom zemljom dok vam decu, na primjer, hvata nervoza na zadnjem sedištu. Dakle, postarajte se da mape na vašem navigacionnom uređaju ili mobilnom telefonu budu ažurirane sa znači, najnovijim mapama. 7 dana pred put, provera pribor za prvu pomoć, i alata. Obavezno, ako niste koristili pribor, svaki slučaj otvorite, proverite da li je tu sve. Svi kompleti moraju biti standardizovani i imajte na umu naravno da u pojedinim zemljama poput Grčke je neophodan i aparat za gašenje požara. I naravno alat. Sav alat koji može da vam zatreba usput za neke sitne popravke, proverite da li je sve tu, da li je ispravno. 5 dana pred put, ako vozite decu ili vas ide više, zabavni program, znači osmislite e, kako će taj put da teče. Tri dana pred put, provera i kupovina motornog ulja. Čak i moderni automobili troše određenu količinu ulja, između intervala zamena naravno, Dakle, pametni vozači uvek duže putovanje nabave bar 1 litar motornog ulja, jer niko ne želi da mu se kojim slučajem upali lampica, a servisa nema ni na vidiku. Znači 1 litar da imate za svaki slučaj. Dva dana pred put upišite važne brojeve. Ukoliko, ne da Bože, bude problema sa kreditnom karticom, nešto vam se ukrade od dokumenta, jako je važno da zabeležite sve brojeve, call centra kom treba, banka, sve brojeve kartica također, znači sve čuvajte na nekom bezbednom mjestu da možete da kontaktirate i da prijavite potencijalni problem. Jedan dan pred put, pakovanje, da ne bi bilo nervoze, raspodelite teret po prtljažniku, teže stvari idu na samu klupu, dok sigurnost i drugog komplet prve pomoći moraju biti dostupne, Tako, pa, naravno, nemojte ga zatrpavati stvarima. I ukoliko imate krovni nosač, teret ravnomerno raspodelite i na njega ne stavljajte čvrste kofere. To je također jako važno. Na sam dan putovanja ponesite rezervni ključ. Zaboravili ste ključ u automobilu i sad ne možete da uđete jer je zaključeno. Dešava se, zato ponesite rezervni ključ, nekom bude na nekoj drugoj strani ili uz vas, da možete da reagujete u slučaju neke nepredviđene situacije. Također na sam dan putovanja priprema hrane, vodite računa nosite suvu hranu koja se ne kvari, grickalice, sendviči, razne vrste biskvita, također i preporučuje se dosta tečnosti i voća tokom putovanja. I naravno glavni savjet koji smo svakako mogli da damo svima, pretpostavljam da to već i sami znate, raspodelite vreme vožnje. Neprikladna vožnja od 10 sati u cugu je maltretiranje i za vozača i za automobil. Planirajte mjesta na kojima ćete se odmarati, možda čak i prenoćite, ako je duži put u pitanju. I to bi ujedno bio i posljednji tekst koji smo vam pripremili u ovom našem izdanju korisnih auto savjeta za ovaj put. Kažem, nije ih bilo neko vreme, pa je bila mala pauza, sad nadam se da će ih biti više, trudimo se zaista da vam pružimo kvalitetan sadržaj, znači ne nešto što svi koriste, nego nešto što zaista može da bude zanimljivo svima i vama koji to znate i možda eventualno nekim, nekim od vas koji možda ste čuli, ali niste dovoljno upoznati. Moje ime Nenad, naravno, kao i svaki put do sada, posjetite naš sajt nxsradio.com, možete nas svakako slobodno kontaktirati na nxsradio.com bilo kakvo pitanje, sugestija, primetba, kritika, bilo šta, slobodno nam pišite a do neke sljedeće emisije budite mi dobro i zdravo i veliki pozdrav. Ćao, čao, čao. NXS Podcast.